lakini utazame huo mlima ukibaki pahali pake basi utaniona basi alipojionyesha Mola mlezi wake kwa mlima, aliufanya uvurugike na Musa kaanguka chini amezimia. Alipozindukana alisema subhanak, umetakasika. na tubu kwako na mimi ni wa kwanza wa waumini. Qala ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi risalati wa bikalami fakhudh ma آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين Akasema, ewe Musa, mimi nimekuteua uende kwa watu na ujumbe wangu na maneno yangu. Basi chukua niliyokupa na uwe katika wanaoshukuru. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ Na tukamwandikia katika mbao kila kitu, mawaidha na maelezo ya mambo yote. Basi yashike kwa nguvu na uwaamrishe watu wako wayashike kwa ubora wake. Nami itakuonyesheni makazi ya wapotofu. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Nitawatenga na ishara zangu wale wanaofanya kiburi katika nchi bila ya haki. Na wao wakiona kila ishara hawaiamini. Wakiona njia ya uongofu hawaishiki kuwa ndiyo njia. Lakini wakiona njia ya upotofu wanaishika kuwa ndiyo njia. Hayo ni kwa sababu wamezikanusha ishara zetu na wameghafilika nazo. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Na waliozikanusha ishara zetu na mkutano wa akhera amali zao zimeharibika. Wani watalipwa ila kwa yale waliokuwa wakiyatenda الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tulimwahidi Musa tutazungumza naye na tutampa Taurati baada ya kutimia masiku thalathini ya yeye kuabudu. Na tukauongeza muda huo kwa masiku kumi kutimiza ibada. Yakawa masiku arobaini. Musa akamwambia nduguye Harun alipokuwa anakwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu, "Kuwa badala yangu kwa hawa watu wangu na watengenezee mambo yao ya kutengenezwa na tahadhari na kufuata njia ya mafisadi." Kwa Kiswahili safi, masiku ni wingi wa usiku ama wingi wa siku ni siku. Vile vile kama ilivyo katika aghlabu ya maneno mengine yanayoanzia s kama saa, sanda, sahani, sabuni, safari, sufuria na kadhalika. Na alipokuja Musa kuzungumza nasi na Mola mlezi wake akanena naye kwa maneno ambayo sio kama kusema kwetu. Musa alisema, "Ewe Mola mlezi wangu, nionyeshe dhati yako na unidhihirikie, nipate kukutazama nizidi utukufu." Mwenyezi Mungu akasema, "Huwezi kuniona, kisha subhanahu alitakasika, alitaka kumkinaisha kuwa hawezi kumwona. Akamwambia, "Walakini utazame huo mlima ambao una nguvu kuliko wewe. Ukithibiti pahala ulipo wakati wa kudhihiri kwangu, basi utaniona nikijidhihirisha kwako." Basi Mola wake mlezi alipojionyesha kwa huo mlima kwa njia inayowafikiana naye mtukufu Mlima ulivurugika ukawa sawa na ardhi. Musa akaanguka, kazimia kwa kitisho alichokiona. Alipozindukana kutokana na kuzimia kwake alisema na kutakasa mtakaso mkuu na kuonekana kwako duniani. Hakika mimi ninatubu kwako kuja kukutaka kitu bila ya ruhusa yako. Na mimi ni wa mwanzo katika zama zangu wa wanaoamini utukufu wako na ubora wako. Mwenyezi Mungu alipomzuilia Musa simone akaingia kumhisabia neema zake ili amliwaze kwa vile kumkatalia. Akamwambia, "Ewe Musa, mimi nimekufadhilisha na nimekuteua kuliko watu wote wa zama zako ili ufikishe vitabu vya Taurati na kwa kusema nawe bila ya kuwapo mtukati. kati." Basi yashike hayo niliyokukufadhili na unishukuru kama wafanyavyo wenye kushukuru wanaokadiri neema. Na tulimbainishia Musa katika zile mbao za Taurati kila kitu kilichohusu mawaidha na hukumu zilizoelezwa mbalimbali wanazohitajia watu duniani na akhira. Na tukamwambia zishike hizi mbao barabara na kwa kuazimia na waamrishe watu wako washike yaliyobora humo kama kusamehe badala ya kulipiza kisasi na kuachilia badala ya kungojea na kulegeza badala ya kukaza enyi kaumu ya Musa nitakuonyesheni katika vitabu vyenu makazi ya wale wanaoasi amri za Mwenyezi Mungu na watavyoangamia ili mpate kuzingatia basi msiende kinyume yakakusibuni yaliyowasibu hawaasi hao walio majeuri na wakapanda kiburi katika ardhi wakakataa kukubali yaliyo sawa bila haki Nitawazuia wasiweze kuzizingatia dalili za uwezo wangu ziliomo katika nafsi za watu na jiha zote. Watu hawa hata wakiona kila ishara inayothibitisha ukweli wa mitume wetu hawaisadiki na wakiiona njia ya uongofu hawaipiti na wakiiona njia ya upotovu ndiyo wanaipita. Hayo yanatokea kwao kwa sababu wamezikanusha ishara zetu zilizoteremshwa na wameghafilika na kuongoka kwazo na waliozikanusha ishara zetu ziliyoteremshwa juu ya mitume wetu kwa ajili ya uongofu na wakakanusha kukutana nasi siku ya kiyama wakakataa kufufuliwa na kulipwa vitendo vyao walivyokuwa wakitarajia viwafae vitapotelea mbali hawatokuta ila malipo ya kufuru na maasi walioendelea nayo kuyatenda